Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği herkese merhaba. Uzun aradan sonra tekrar Açık Radyo sevenleriyle buluştuğumuz için çok mutluyuz. E, Açık Radyo Destek Projesi'ne böyle aralarda hani sizlere numaraları vereceğiz, hatırlatacağız. E, bu akşam sadece kendi bestelerimizi çalacağız. E, daha önce e, Açık Radyo'da böyle büyük bir orkestrayla çalmıştık. Bu akşam çok büyük değiliz ama dört kişi buradayız. Kısaca onları tanıtmak istiyorum arkadaşlarımı. Konturbasta Umut Sel, e, vokalde Banu Bayraktar, e, Buzuki'de Kavalalı Theophanis Mavinakis, e, ayrı zamanda bestelerin de bütün sözlerini yazan e, dostum. Bu akşam telefon hatırlatma görevlerini Banu Bayraktar'a <laughs> vereceğiz. İstersen parçadan önce bir hatırlatalım mı? Tamam hatırlatalım. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını 10. Radyo Şenliği Dinleyici Destek Hattı telefon numaramız 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Vallahi bir kere daha söylesene. <laughs> çok, çok kadar güzel söyledin Aynı uzun cümleyi kullanabilirim istiyorsan. <laughs> Yok bence sadece numarayı söylesin. Tamam telefon numaramızı tekrarlıyorum. 0 212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Süper. Ee, ne dersiniz Bursa ile devam edelim mi arkadaşlar? Böyle Olur. Bursa hatta Bursa ile başlayalım böyle diyeyim. Müziği benim, sözleri e, ee, Teofan İsmail Binakis'in, Eğlenceli bir şarkı. Böyle tempo tutarsanız seviniriz tabii. Hazır mıyız? Son. Με καημάκι στο τζευτζέ της Κι ορχιστρά στο πατάρι Με ένα τσελό και ξάρι Και μπουζουκί ολοκαρι χάρι Έλα κούκλα μου Έλα να χορέψεις Σπάσε το πασούμι σου Και μη σταματάς Κι όταν σκονίζεις και το μπουστανάκι τότε σταματά διαβάς, διαβάς τότε σταματά διαβάς, διαβάς μπαγλαμάδες Να τη δω και ας πεθάνω Μα και θα το ξανακάνω Να φιλήσω το μαντήλι Που έχει άρωμα απ' τα χείλη Έλα κούκλα μου Έλα να κορέψεις Δώσε το πασούμι σου Και μη σταματάς Τότε ψωνίζεις Και το ποστανάκι τότε σταματάει για αβάς, για τότε σταματάει αβάς κι αβάς Άιντε μου απόψε θέλω γκλέντια και χορό και για μια μαυρόμαλούσα Elinize sağlık. Teşekkürler. Vallahi biz burada acayip bir şekilde eğleniyoruz. Gayet güzel geçiyor. Sen nasıl hissediyorsun Banu? Ben çok keyifliyim, çok eğleniyorum. <laughs> Umut, kontrbasın sesin de bayağı güzel geliyor. Ee, mutluluğum gözlerimden okunuyordur herhalde. Aynen, aynen, aynen. Φάνη μου, θες να πεις τίποτα και δύο-τρία λόγια για το Atsik Radio που είσαι εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα παρόν. Ελπίζω να μεταφράσει. Ναι, ναι. Συγγνώμη που δεν μιλάω τα τουρκικά. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που μας ακούει τώρα και ελπίζω να περάσουν καλά με αυτά που έχουμε γράψει. Μπράβο, μπράβο. E, ε, δύο και diyor ki çok mutluyum diyor açık radyoda bulunduğum için. E, benim için de büyük mutluluk. E, bazen böyle kulağa takılıyormuş o radyoyu dinliyormuş çünkü kendisi de. burada Ve hani kendi şarkılarımızı çaldığımız için ayrıca mutluyuz. Çünkü sözlerini Fanis yazdı. Ben de müziğini besteledim. Ee, şimdi ikinci parçamıza geçmeden istersen numaramızı hatırlatalım tekrar. Bana. Peki hemen 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabiliyoruz. Teşekkürler. Şimdi sıradaki parçamız künefe baklava. Künefe baklava. Bunun da hikayesi e, ee, Fanis e, Yunanistan'dan e, Türkiye'ye geldiği zaman ilk önce buradaki künefeler, baklavalar çok dikkatini çekmiş. İkinci durağı da Eminönü olmuş. Eminönü'nde kalabalığı gördükten sonra demiş ki ya bu insanlar nereye gidiyor? Onların peşine takılmış. Tabii herkes çarşıya doğru gidiyor. Ve e, güzel böyle bir hani kendi gözünden biraz Beyoğlu'nu, biraz Galata'yı, biraz Taksim'i, biraz Maçka'yı anlatmış. Ben de müziğini besteledim. Şimdi huzurlarınızda künefe baklava diyelim. <laughs> Eğlenceli bir şarkı. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. 1, 2, 3, 4. να βρεις ακρίστο στο Που πηγαίνωνε πρωί και βράδυ άιδε να βρεις ακρίστο πάω ματσικά και ταξί Με το τραμ θα πάμε αχάσκε Με το τραμ θα πάμε αχάσκε Πώς μ' αρέσει αυτή πόλη Εκατομμύρια είναι όλοι Που πηγαίνουνε πρωί και βράδυ Άιδε να βρεις άκρη στο σκοτάδι Που και βράδυ Άιδε να βρεις σαν Χριστός Άιντε ταξί με, Φάνη Έλα Φάνης Σπάστο στο σκοτάδι Άιντε να βρεις άκρη στο σκοτάδι Τελικά τα λόγια εντάξει είναι. Πολύ καλά, ε. Κινεφέδε και μπακλαβάδε και ξέρω εγώ ταξίμ, μάτσκα, όλα μαζί Καλό έγινε τελικά. Έγινε καλό. <laughs> Yani diyorum ki yani Fani yani, Μάθαμε και μαγειρεύουμε εδώ. <laughs> ε. Κάνουμε γλυκά. diyorum ki yani sözleri diyorum aslında böyle baktığımda hani her seferinde söylediğimde ben de artık böyle turist gözüyle bakmaya başladım <laughs> olaya. Eğlenceli. Ee, nasıl gidiyor? Umarım böyle açık radyo dinleyicileri keyif alıyordur yapmış Biz, olduğumuz biz çok müzikten. eğleniyoruz. Evet harika burası. E, bu stüdyo bayağı büyükmüş. Bu arada yeni yeri de e, hayırlısı olsun Açık Radyo'nun. Harika bir yer. E, bu kadar büyük bir stüdyosunun olduğunu bilseydik <laughs> aslında daha kalabalık gelebilirdik. Full orkestra gelmek lazımdı. İnşallah bir tak sefere olacak efendim. Ee, şimdi biraz tabii tempoyu biraz daha böyle ortaya ortaya çekmek istiyorum. Aa, yok. Şöyle yapalım. Karadeniz ritminde bir şeyler çalalım. Olur. Ama çalmadan önce istersen yine Telefon numaramız Hatırlasın. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabiliyoruz. Evet teşekkürler Banu. Ne demek rica ederim. Şimdi çalacağımız eser e, yine sözler Fanis Mavinakis'in müzik benim. E, Yalancı Dünya ve Pseftiki Dünya. Hikayesi de şöyle biz e, müzisyenlerin çoğu yüzde 95'i öyle diyeyim size. E, genelde çaldıkları mekanların çoğundan paralarını alamazlar. <laughs> Hep paraları kalır yani böyle mutlaka küçük ufak bir kesik atılır. Bununla ilgili e, şimdi ben e, suyun diğer tarafında çalışan bir adamım. Fanis de diğer tarafta çalışan bir adam. Ben zannettim ki bu sadece Türkiye'de oluyor zannettim. Fanis dedi ki ben 40 seneden beri hep dedi kesik yedim. Sizde sen de yedin mi dedi. Ben de aa ne tesadüf. Sizde de mi var dedim. O bizde kesik daha büyük dedi tabii ki. Öyle olunca biz de hani dedik ya acaba birileri bizde dalga mı geçiyor diye bir şarkı yaptık. Neden hep böyle hani e, yani bir gün inşallah paramızı tam alırız diye böyle bir ya bu tabii şu an e, tabii eski küçük yerlerde çok fazla çıkmıyoruz. Daha çok konser ağırlıklı olunca e, paramızı alıyoruz ama eskiden anılarımızı anlatıyoruz böyle bazen. Ve dedik ki işte yalancı dünya, pseftiki dünya. Aslında yani eğlenceli böyle. Kendi dilimizde anlattık. Hazır mıyız? <clears throat> παίξουμε μπουζούκι μας πληρώσαν με ψηλά Έτσι κάναμε το κέφι με καλή καρδιά Τυχεροί αυτοί που ακούνε λόγια τέλεια δαλγά Το μπουζούκι να το μάθω που δεν είχα να σπουδάσω Επαράτησα πατέρα να τα βγάλει μόνο πέρα Το μπουζούκι να το μάθω που δεν είχα να σπουδάσω παράτησα πατέρα να τα βγάλει μόνος πέρα το μπουζούκι να το μάθω που δεν είχα να σπουδάσω επαράτησα πατέρα να τα βγάλει μόνος πέρα Αϊ, αλάντζε Arkadaşlar elinize sağlık. Teşekkürler. Güzel oldu. Fani telika dakse tokomatya fevgune. Tu yalancı, dünya yalancı dolma. <laughs> Biz bazen espriler yapıyoruz fanileri kendi aramızda. Hani bir yalancı dolma vardır. Yalancı dolma, yalancı dünya, seftiki dünya. Aslında hepsi... Tanrı'dan gelip daha. <laughs> Ee, efendim bu arada kontrbası görmeniz lazım. Yani o kadar büyük bir enstrüman ki burada. Yani stüdyonun yarısını kaplamış kaplamış durumda. Umut galiba bu akşam o senfonideki çaldığın kontrbası getirdin değil mi? Evet, aynen öyle oldu. <laughs> Bayağı güzel. Şunu Ama güzel. Yani e, tonundan falan çok memnunum şu anda. Yani güzel, keyifli. Küçük bir solo duyabilir miyiz senden bu enstrümana? E, açık Tabii, radyo dinleyicilere paylaş. Evet, ne yapalım? Mesela şöyle... Yayla bir şeyler mi denesek acaba? Tamam. Hatta şöyle bir şey yapalım. İstersen o diğer şarkıya geçmeden önce yine bir e, destek projem destek, destek projemizi bir hatırlatalım isterseniz. Hatırlatalım Çünkü hemen. çok önemli. Telefon numaramız 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabiliyoruz. Teşekkürler Banu. Rica ederim. Ee, Ales Epoches adında bir şarkımız var. Bolero. Yine sözü Fanis'in, müzik benim. Ee, böyle bir eski bir Türk hanımını anlatan bir şarkı. Yine İstanbul'da geçiyor. böyle romantik bir şarkı aslında. Bunun başına bir improvizasyon yapmak ister misin Umut? Fa minör. Fa minör. İstersen ben sana hemen böyle bir kalıbı vereyim. Müzik αυτό το τραγούδι όταν έγραφες και σκέφτηκες έτσι άλλες εποχές, δηλαδή άλλες εποχές όταν... Ε, μάλλον μια χανούμ, δηλαδή μια τουρκάλα. Όχι με την έννοια της χανούμ, ε, απλά ότι αλλάξαν οι εποχές Πιστεύω τώρα με την τεχνολογία αυτή όλη, με τα κινητά, ότι ο κόσμος δεν έχει την ε, επαφή, την, mm την ανθρώπινη να πει στον άλλον, να δει, τον καημό του, το βάσανό του και κάπου έτσι κρυώσει όλοι. Και υπάρχει μια νοσταλγία για... Να το μεταφράσω ναι, αυτό, ναι, γιατί είναι ναι. πολύ μεγάλο. Fannesini dediğine göre dedim ki yani bu bu sözleri yazarken ne hissettin? O da dedi ki ya günümüzde zaten teknoloji olsun hani her şey o kadar bir söz yazmak istedi. Müzikle de güzel oldu sanki değil mi arkadaşlar? Evet, gayet Çok güzel. iyi oturmuş. Çok İnşallah. güzel. Önümüzdeki günlerde bu arada e, yeni albüm çıkacak e, Türkiye'de. E, ondan sonraki çalışmamız da Yunanistan'da çıkacak. Yunanistan'daki çıkacak çalışmamızın ismi de Künefe Baklava <laughs> olacak. <laughs> İnşallah iyi olacak diye düşünüyoruz. Tatlılarımız tanıtacağız. E, evet. Tatlı çalalım evet. ki tatlı dinlensin değil mi? Sipariş evet. etsinler bizden. Evet, evet. Böylelikle. Bu arada keyifler nasıl Açık Radyo dinleyicilerin? Umarım her şey yolundadır. Bizde burada her şey yolunda. Umarız sizde de öyledir. <laughs> telefon numaramızı söyleyelim hemen o zaman tekrar. Yani telefon mi? numaramızı sıklıkla söylüyoruz çünkü bu bir destek projesi. E, o yüzden biz burada varız. E, bu görevde bu akşam sana verdik. Bana. Tamam. <laughs> Büyük bir zevkle. Öyleyse 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabiliyoruz. Ağzına sağlık. Ee, Zeybek'le devam edelim mi? Ne dersiniz? Olur. Olur değil mi? Şimdi çalacağımız eserin adı e, Okey. Tamam. Şimdi çalacağımız şarkının adı o zaman arkadaşlar şey olsun. E, Sinirler El Yine müziği benim. Ee, yavaş yavaş da programın sonuna doğru geliyoruz. Üzülüyorum da böyle bir gaza aldık biz tabii böyle Vakit gidiyoruz ama. nasıl geçti anlamadık. Evet. Çok keyifliydi. Ben daha 50 tane şarkı hazırlamıştım. Bizim bir repertuarımız bayağı var yani. Biz bir saat daha program yapabiliriz. O, o zaman Açık Radyo dinleyicilerine şimdiden veda edelim isterseniz. E, mi? E, olur. Yani hiç veda etmek istemiyorum çünkü çok seviyoruz burasını. Evet. Sıklıkla da gelmek istiyoruz. İnşallah yine davet ederler bizi. Gideriz. Ee, şarkıya başlamadan önce bir kere daha destek e, için numaramızı atlatalım mı? Tamam. Biz burada Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını için buradayız. Ve dinleyici destek hattı numaramız 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz sizlerle. Çok keyifli vakit geçirdik. Aynen aynen biz de öyle. O, e, o zaman Umut Sel'e teşekkür ediyoruz. Banu Hanım'a, Fanis Mabinakis'e. Ben Buzuki Orhan Osman ve tüm Açık Radyo dinleyicilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir destek projesinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. μακριά Σ' αφήνω πίσω αγάπη να κάψω πιο πολύ Κάνε κουράγιο, χαρά θα ξαναρθεί Είναι ζωή μας του ερώτα πηγή Φεύγουν μήνες, χρόνια και κερι, κάπετα θα είμαστε μαζί και κέρι, θα είμαστε μαζί. τα χέρια σου φίλο πάλι θα ζήσουμε ένα ξεριζόμο είναι το τραγούδι μήνυμα σκάρδια Κάνε κουράγιο, χαρά θα ξαναρθεί Είναι ζωή μας το ερώτα πήγη Φεύγουν μήνες, χρόνια και καιροί Κάποτε θα είμαστε μαζί Φεύγουν μήνες, χρόνια και καιροί Πάντοτε θα είμαστε μαζί Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği